واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا na pale tulipowaambia malaika msujudieni adam wakamsujudia isipokuwa iblisi akasema je nimsujudie uliyemuumba kwa udongo qala araaitaka hadha alladhi karamta alay la in akhartani ila yawmi alqiyamah la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila akasema hebu nambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu." قال اذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا Akasema Mwenyezi Mungu, ondokelea mbali. Atakaye kufuata katika wao, basi jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu, malipo ya kutimia. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako, na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu. Na shirikiana nao katika mali na wana, na waahidi. na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wakafa birabbika wakila, hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Rabbukumul ladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima, Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake hakika yeye ni mwenye kukurehemu ni nyinyi. Wa idha massakum ad-durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura, na inapokufikieni taabu katika bahari hao mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu na anapokuvueni mkafika nchi kavu mnageuka ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha afa amintum an yakhsifa bikum janiba albarri au yursila alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila je yeah mmeaminisha ya kuwa hatakudidimizeni upande wowote katika nchi kavu au kwamba hatakuleteni tufani la kokoto kisha msipate wa kumtegemea أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ama mmeainisha ya kuwa hatakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru na kisha msipate kukunusuruni nasi Walakad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير khalaqna tafdila na hakika tumewatukuza wanadamu na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba Allahu akbar Allahu akbar La Mwenyezi Mungu anakumbusha asili ya kuumba na uadui baina ya mwanadamu na iblisi. Pale alipowaambia malaika msujudieni Adamu kwa kumwamkia na kumheshimu kwa kumuinamia. Hapo hapo akasujudu isipokuwa iblisi akakataa. Na akasema kwa chuki, vipi msujudie uliyemuumba kwa udongo na hali mimi umeniumba kwa moto? Mimi ni bora kuliko yeye. Iblisi akasema, ewe Mola wangu mlezi, hebu nambie habari za huyu uliyemtukuza juu yangu, ukaniamrisha nimsujudie. Kwa nini ukamtukuza kuliko mimi na mimi ni bora kuliko yeye? Na hapa kwa utukufu wako, ukinibakisha ni hai mpaka siku ya kiyama, basi nitawahiliki dhuria zao watawaza kwa kuwa huri isipokuwa wachache tu kati yao walinda na kuhifadhi. Bwana akamwambia kwa kumtisha na kumlegezea kamba. Endelea na shani yako uliyochagulia kuifuata. Atakayekutii wewe katika wana wa Adamu, basi jehanamu itakuwa ndiyo malipo yako na yao, malipo ya kutosha yaliyokamilika. Na wazuge na wavute kwa kuwaitwa maasi Mwenyezi Mungu hao na waweza miongoni mwao. Nafanya kila juhudi yako ya namna zote za udanganyifu. Nashirikiana nao katika kuchuma mali ya haramu na kuyatumia kwa haramu na kuwafurahisha watoto na kuwaghuri wafanye fisadi na wape ahadi za uongo kama kuwa miungu yao itawaombea na kuwa watapata utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nasaba zao na shetani hawaahidi wafuasi wake ila kwa udanganyifu na uficho ama waja wangu walionisafia ni ya mimi wewe huna uwezo wa kuwapotoa kwa kuwa wao wanamtegemea Mola wao mlezi na yeye anatosha kabisa kuwa ni wakuwa nusuru wakimtaka msaada wa kusalimika nawe. Mola wenu mlezi ni peke yake ndiye anayeziendesha merikebu baharini ambazo kwazo nyinyi mnatafuta manufaa kwa biashara na mengineyo. Yeye daima ni mwenye rehema kwenu. Mkisibiwa na madhara na mkakabiliwa na hatari katika bahari, ukukimbieni wote hao muombao kwa haja zenu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake kwani nyinyi hapo hamumkumbuki mwinginewe lakini akishakuvueni na kuzama na kukufikisheni nchikavu mnaache tauhidi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na mnakufuru neema ndiyo mtindo wa binadamu daima kukataa neema na hapo tukishakuvueni mkafika nchikavu kwani ndiyo mmeaminisha kuwa basi haikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hasha, akitaka anaweza akaipindua ardhi ikakuteketezeni chini yake. Na akitaka atakupelekeni upepo mkali, ukutupieni kokoto na mawe, na wala msipate kukulindeni na yanakupateni. Au nyinyi mmeaminisha kuwa Mola wenu mlezi hatakurejesheni tena baharini na akuleteeni tufani la pepo livunjilie mbali hicho chombo chenu akakuzamisheni kwa sababu ya kutothamini neema yake pale alipokokoeni mara ya kwanza tena hapo hamtapata kukuteteeni kwetu kwa tulio kufanyieni ili mpate kusalimika na hakika sisi tumewatukuza wana wa Adamu kwa kuwapa umbo zuri lilonyoka na matamshi na uwezo wa kuhiari mambo na tukawapa heshima na utukufu pindi wakitii na tukawapakia nchi kavu juu ya wanyama na baharini katika merikebu na tukawaruzuku vitu vitamu na tukawafadhilisha fadhila kubwa kuliko viumbe vingi kwa kuwapa akili na kuweza kufikiri